Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 24. veljače 1965. godine predsjednik komunističke partije Kine Mao Tse-tung poslao je svoju suprugu Jiang Qing na putu u Šangaj, drugi po važnosti gradu Kini. Nakon poraza u prvom opijumskom ratu 1842. Kina je Šangaj morala otvoriti za trgovinu s Velikom Britanijom. Ugovorom iz Nankinga Šangaj je bio otvoren za neograničenu trgovinu i s drugim kolonijalnim silama Zapada. Velika Britanija, Francuska i Sjedinjene američke države dobile su pravo da zauzmu dijelove Šangaja i tamo utemelje svoje kolonije. Do 1860. zapadne sile su od Šangaja napravile glavnu trgovačku luku, kroz koju je tada prolazila četvrtina sve robe koja je dolazila ili odlazila iz Kine. S trgovinom je došla industrija. Sve je to bilo građeno na jeftinoj kineskoj radnoj snazi, lokalnim sirovinama i energiji. I naravno, ništa se nije moralo plaćati kineskim vlastima. Godine 1937. Šangaj su okupirale japanske trupe. Godine 1945. ponovno su ga zauzele trupe Čanka i Šeka, predsjednika nacionalističke vlade Kuomintanga. Četiri godine kasnije nekadašnju utvrdu zapadnjačkog kapitalizma u Aziji zauzela je Narodno-oslobodilačka vojska Komunističke partije Kine. Do 1960. taj je grad postao znanstveno i tehnološko središte Narodne republike Kine. Zašto je Mao Tse-tung 24. veljače 1965. u taj grad poslao svoju suprugu Jiang Qing na tajnu misiju. Mao Tse Tung ženio se četiri puta. Njegova prva supruga bila je Luo Yixiu. S njom se oženio kada mu je bilo 15 godina i taj brak bio proizvod dogovora. Mao je odbio živjeti u tom prisilnom braku i Luo Yixiu je umrla dvije godine nakon sklapanja braka od dizenterije. Mao je kasnije tvrdio da mu je taj ugovoreni brak otvorio oči za loš položaj žena u Kini i trulost tradicionalnog braka. Maova druga supruga bila je Yang Kaihui. S njom se oženio 1920. i imao je tri sina. Nju je Mao volio, ali nju su 1930. godine ubile nacionalističke snage. Lokalni ratni vođa Kuomintanga, Hei Jian, tražio je od Jan Kaihui da se odrekne Maoa. Ona je to odbila i bila je streljana pred sinom. Godine 1930. Mao se oženio sa He Zhen. S njom je imao tri sina i tri kćeri, ali samo jedna kćer preživjela ratne godine i ostala s obitelji. Dok je He Žen bila u Sovjetskom savezu na liječenju od rane zadobivene u borbi, Mao se oženio po četvrti puta. Izbor nove supruge bio je sve samo neuobičajen. Izabranica je bila glumica Jiang Qing. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz u knjizi Maova zadnja revolucija pišu. Ona je dobro poznavala Šangaj, bila je tamo 1930-ih manje važna glumica u kazalištu i na filmu, prije nego što se preselila u Janan tijekom protujapanskog rata i tamo se udala za Maoa. Jiang Qing bila je godinama frustrirana zbog nemogućnosti da utječe na kulturnu politiku. Kada se udala za Maoa 1939. nosila je biljeg sramote, jer je uzrokovala Maov razvod od poštovane revolucionarne heroine, Mao-ovog druga na dugom maršu. Maove starije kolege inzistirali su da se ona posveti skrbi za Maoa i ostane izvan politike. Ali sredinom 1960-ih ta se zabrana bližila kraju i Zhang Qing je sve češće pokušavala igrati ulogu u kulturnoj sferi. Ona nije bila zadovoljna time da bude samo pratilja velikog čovjeka. U glumačkim danima njezina omiljena uloga bila je Nora u Ipsenovoj kući lutaka, drami o ženi koja se oslobađa zagušujuće konvencionalne uloge kućanice. Za razliku od Nore, Jiang Qing nije mogla napustiti supruga jer je htjela moć, ali bila je odlučna da je ne zaguši partijska birokracija. Većini članova partijskog vrha činilo se da je brak između Mao Tunga i Jiang Qing pred raspadom. Oni su godinama živjeli odvojeno. Želju za ženskim društvom Mao je utaživao druženjem s mladim ženama, uglavnom glumicama ili plesačicama. Neke od njih postale su stalni dio Maovog kućanstva. Iako je Jiang Qing žudila za većom ulogom u kulturnim pitanjima, partijski vrh to je odbijao dati. Činilo se da ju i sam Mao zaobilazi. Godine 1964. Mao je zatražio da u kulturnom životu počne istinska revolucija. Stvorena je petaročlana skupina viših partijskih funkcionara koje je vodio Peng Chen, drugi moćni čovjek sekretarijata Centralnog komiteta partije. Peng Chen je na projekt nove opere koje je predložila Jiang Qing reagirao riječima da je on politički besmislen. Položaj Maove supruge činio se sve samo nedobri, a ipak ju je Mao odabrao za tajnu misiju u Šangaju, jer je on planirao izvršiti udar na sam vrh partije, na ljude koji su između ostalog smatrali da je Jian Qing samo minorna glumica i čudakinja. Mao je planirao pokrenuti revoluciju u samoj partiji, za koju je smatrao da je okoštala i da u njemu vidi smetnju daljem razvoju. Zato je Mao u veljači 1965. poslao svoju suprugu u Šangaj. Ona je trebala pokrenuti prvi napad onoga što će u povijesti biti zabilježeno kao kineska kulturna revolucija. Njezin početak trebao je biti napad na istaknutog šangajskog intelektualca. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz spišu. Wuhan, koji je 1940-ih nacionalistička vlada stavila na crnu listu zbog njegovih lijevih stavova, dok je bio profesor povijesti na sveučilištu u Tsinghua, bio je vodeći povjesničar dinastije Ming – Tijekom velikog skoka naprijed, frustriran neiskrenim izvještajima o proizvodnji, Mao je zatražio od partijskih kadrova da oponašaju poštenog službenika dinastije Ming zvanog Hai Rui i kažu istinu. Jedan od Maovih tajnika pozvao je Wuhana da napiše članke u kojima će objasniti tko je bio Hai Rui i što je to on učinio. Među ovim radovima na tu temu bila je i drama koju je naručila Pekinška opera i koja je izvedena početkom 1961. pod naslovom Haj Rui otpušteni službe. Mao je iskazao svoje odobravanje te drame i kasnije te godine počastio je autora potpisanim primjerkom zadnjeg toma svojih izabranih radova. Ali Jiang Qing je uvijek tvrdila da je ta drama zapravo napad na predsjednika Maoa. Sada ju je napokon Mao pustio da pokrene svoj protunapad na Wuhana. Da je Wuhan bio samo povjesničar i intelektualac, organiziranje napada na njega ne bi bilo teško. Ne bi bio ni prvi ni zadnji intelektualac na kojeg se obrušila partija i njezini viši funkcionari. Ali Wuhan je bio ugledan povjesničar, član partije i dogradonačelnik Pekinga. Da bi ga se napalo, trebalo je dobiti dvostruku suglasnost Peng Chena, partijskog funkcionara koji je želje Jiang Qing smatrao smiješnim. Peng Chen ne samo da je bio od Mao zadužen da vodi petorku zaduženu za revoluciju u kulturi, on je bio i gradonačelnik Pekinga. Svaki napad na Wuhana izazvao bi odmah reakciju Peng Chena. Zato je bilo teško naći nekoga u Pekingu tko bi uopće stavio svoje ime ispod članka u kojemu bi bio napadnut Wuhan. Zato je Jiang Qing otišla u Šangaj. U Šangaju partijski šef bio je Mao odani Keqing Shi. Preko njega je Jiang Qing trebala pokrenuti napad na Wuhana i tako pokrenuti obračun protiv partijskog vrha. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz pišu. Znajući da Jiang Qing djeluje uz predsjednikovo odobrenje Ki Chi nije imao dvojbi odrediti dva svoja glavna propagandista, Zhang Chun Chiaoa i Yao Wen Yuana, kako bi joj pomogli. Zhang Chunqiao i Yao Wenyuan dugo su bili dobro poznati Mao. Stariji od njih, Zhang, zbog svojih radikalnih pogleda na temu komunističkog egalitarizma, koji su jasno odgovarali onima koje je imao predsjednik komunističke partije Kine. Zhangov mlađi suradnik, Yao Wenyuan, tada samo 33-godišnjak, zadobio je predsjednikovo poštovanje svojim poput britve oštrim pisanjem i onim što je Mao nazvao uvjerljivom kvalitetom svojih antiburžuaskih polemika u šangajskim novinama. Jiang Qing je Yao rekla da napiše polemiku protiv Wuhanove drame. U eseju koji je uslijedio, Yao je tvrdio da je Hai Rujeva obrana seljaka u doba Minga u Wuhanovoj drami prikrivena kritika poljoprivrednih politika u velikom skoku naprijed i seljačkih pobuna koje su one izazvale. Prema tome, ona je odražavala klasnu borbu. Je li to Wuhan bio spreman priznati ili ne, bilo je po jaovom gledanju nebitno. Njegova drama bila je otrovan korov i reakcionarna intervencija u veliku klasnu borbu između buržuazije i proletarijata. Yao Wen Yuan je napisao devet verzija eseja. Završnu devetu verziju tri puta pregledao Mao Tse Tung prije tiskanja. A sam pak esej o Wuhanovoj drami skoro da i nije objavljen. Za vrijeme cijele te operacije umro je Ke Shi. Njegov nasljednik bio je Chen Pixian, pouzdani partijski kadar koji u cijeloj toj operaciji nije imao pojma. Vjerojatno jer mu Ke Shi nije vjerovao. Jiang Qing je Čena pitala mogu li Jao i Chang objaviti esej u šangajskim novinama. Chen je odmah vidio da bi njegovo objavljivanje moglo izazvati probleme i poželio je odmah obavijestiti pekinški ogranak partije na čelu s Peng Chenom, prema kojemu je i bio uperen taj napad. Ali Jiang Qing je uvjerila Čena da iza svega stoji Mao, a on se pak uvjerio da sve to i neće izazvati veliku buku prevario se. Mao je dobro znao što radi. Roderick McFarcar i Michael Sean Mao pišu. Maova tajnovitost sugerirala je da je cilj napada netko utjecajniji od Wuhana. Predsjednik je sudjelovao u tajnoj šangajskoj operaciji za koju će se smatrati da je uperena protiv pekinškog partijskog vodstva i posebno protiv Peng Džena. Ako Peng ignorira jao članak, on bi mogao biti optužen da nije uspio zaštititi glavni grad države od najveće opasnosti, revizionizma, sporog, podmuklog, skoro neprimjetnog izopačenja revolucije od snaga mirne evolucije. Ako bi podržao članak, on bi se razotkrio kao nesposoban da sam primijeti Vuhanovo krivovjerje. Ako bi pa krenuo u protunapad, on bi branio neobranjivo. Da ne spominjemo da bi tako prkosio samom predsjedniku Mao. Ese je objavljen u šangajskom listu Wen Hui Bao 10. studenog 1965. godine, skoro osam mjeseci od prvog odlaska Jiang Qing u Šangaj. Sljedećeg dana on je pretiskan u službenom glasilu Šangajskog partijskog komiteta. Tako je počela velika proletarska kulturna revolucija koja će potrajati do 1976. U tih deset godina Kina će proći kroz nevjerojatno razdoblje sukoba i nemira. Milijunima ljudi bit će uništeni životi, bit će preseljeni iz gradova na selo, karijere će im biti uništene. Desetine tisuća ljudi bit će premlačene i ubijene. U samoj partiji više od 3 milijuna članova proći će kroz sustav čistki i nasilnog preodgajanja. Sve je bilo na udaru, uključujući i kinesku povijest. O toj kulturnoj revoluciji govorit ćemo u sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je profesor dr. Žarko Puhovski. Grubo rečeno, sve što je bilo mimo ili protiv temeljne Marksove intencije u modelu koje je razvio Lenjina, poslije na nižem nivou nastavio Stalin, bilo je još puno, puno više mimo te matrice mišljenja i analize povijesti Marksove u Kini. Dakle, ona je bila zajednica, teško je to reći država u današnjim kategorijama, koja sebe tradicionalno smatra središtem svijeta ostalo recimo, da preskočim puno epoha, do danas indikativno tomu da je Kina jedina velika država koja ne prihvaća e, vremenske zone nego je čitava Kina jedna vremenska zona, a zapravo se prostire kroz pet, mislim, vremenskih zona, jer oni ne žele prihvatiti diobu čak ni po tim osnovama. Dakle, ona je sebe smatrala kompaktnim središtem svojega svijeta, koje je onda doživjelo strašna poniženja, u e, srazu sa prije svega engleskim, a onda poslije njemačkim i amerikanskim imperializmom i konačno japanskim. I u tom trenutku, u trenutku japanske okupacije, to su dakle 30. godine, kineski komunisti se nalaze u zaoštrenoj poziciji e, neke vrsti trokuta. Protiv zapadnog, odnosno japanskog imperializma, dakle inozemnog imperializma, protiv lokalnih, što bi rekao, malo kompradora, dakle lokalne buržuazije koje je uz njih, odnosno to su polufeudalni, poluburžuazski elementi, i protiv građanskog otpora tim istim neprijateljima iz Kine, jer su ti naši konkurenti za preuzimanje kontrole nad Kinom. U teorijskom smislu Mao je bio u Staljina, nakon Lenjina dakako, jedini od ovih velikih komunističkih vođa koje je sebe smatrao i teoretikom i koje je pisao tekstove sa teorijskim ambicijama. Njegova, dakle, mala teorijska pozicija je određena radikalnim antikonfucijanizmom, to znači ne samo raskidom sa tradicijom, što nastavlja one mladalačke pokrete iz početka 20. stoljeća u Kini, nego prije svega radikalnim odbijanjem onog harmonističkog elementa koji je za socijalni nauk konfucijevske tradicije bio značajan i drugo, za konfucijevsko poistovjećivanje hirarhijskog i moralnog autoriteta. Ovo drugo će biti kod malo jedno vrijeme u pozadini, jer će oni sam graditi autoritet, ali će kasnije sa kulturnom revolucijom doći do izražaja. Komunistička partija Kine osnovana je 1921. godine u Šangaju. Na prvom osnivačkom kongresu bio je Mao Tse Tung. Dvije godine nakon osnivanja komunistička partija ušla je u savez sa Kuomintangom ili nacionalističkom strankom koju je osnovao Sun Yat-sen. Savez nije dugo trajao. Godine 1927. Chiang Kai-shek, koji je naslijedio Sun Yat-sena na čelu Kuomintanga, pokrenuo je veliku čistku protiv komunista i uništio gotovo sve ogranke partije u gradovima. U travnju 1927. komunistička partija Kine imala je 58 tisuća članova. Četiri mjeseca kasnije taj broj pao na 10 tisuća. Preživjeli članovi partije i oni koji su ostali izvan zatvora uglavnom su otišli u daleka ruralna područja Kine i tamo počeli izgrađivati baze. Od svih tih baza najjači bio Sovjet u Jiangxiu, provinciji na jugu Kine. Tamo su kineski komunisti, Mao je tada već bio među utjecajnijim članovima partije, utemeljili snažnu komunističku bazu u planinskim područjima. Drugi veliki udar na partiju došao je 1934. kada su snage kineske vojske napale Jiangxi i uništile uporište Sovjeta. Do 1936. brojnost Crvene armije koju je osnovao Sovjet pala je sa 150.000 na 23.000. Ostaci partije i vojske spasili su se tek takozvanim dugim maršom, 10.000 kilometara dugim putovanjem iz južne u sjevernu Kinu, u kojem su komunističke trupe prešle 18 planinskih lanaca i 24 rijeke prije nego što su došle u svoju novu utvrdu, u planinsku provinciju Shanxi. Godine 1937. počeo je otvoreni napad Japana na Kinu. Do 1945. partija i vojska morali su preživjeti i nalet japanske vojske. Nakon kapitulacije Japana, pobjeda komunističkih snaga nije bila sigurna. Andrew Walder u knjizi Kina pod Maovom piše. Nakon prisilnog marša u Manđuri, gdje su komunističke snage opremile sovjetske okupacijske snage, tijek građanskog rata s nacionalistima, koji su imali znatno veće i bolje opremljene vojske, isprve je išao krajnje loše. Komunističke divizije u Manđuriji bile su potisnute daleko na istok, na granicu sa Sovjetskim savezom i Čankajšek je pokrenuo svoje vojske u masovni napad kako bi dokrajčio komuniste ili ih otjerao u Sibir. Umjesto toga, goleme nacionalističke vojske raspale su se nakon nekoliko odlučnih poraza i režimov nadzor nad sjevernom i istočnom Kinom raspao se zbunjujućom brzinom. U manje od godinu dana položaj komunista se promijenio od skorog poraza do potpunog bijega njihovih neprijatelja. A ipak, 1. listopada 1949. godine Mao Tse Tung je u Pekingu s vrata nebeskog mira na trgu Tiananmen proglasio stvaranje Narodne republike Kine. Te se dana prije na sastanku partijskog vodstva, kada je odlučeno da će glavni grad Kine biti Peking, glavni grad u doba dinastije Ming i Qing i da će predsjednik države biti Mao, prvi čovjek partije rekao – Kineski narodi, koji čine četvrtinu čovječanstva, sada su ustali. Zbili smo redove i porazili domaće i strane neprijatelje. Naš narod više nikada neće biti predmet uvreda i poniženja. Tako je proglašena Narodna republika Kina, država koje se malo tko nadao. U tom kontekstu 30. godinama i sve do 50. malo piše čitav niz teorijskih rada, od kojih su dva najvažnija. on se zove o protuslovljima, a drugi o praksi, u kojima on pokušava pokazati nešto što nije odgovaralo Staljinovoj interpretaciji Leninizma. Dakle, on je skloni stvaralačkom stavu, on jednostavno ima svijest kojima ima lenjino o sebi, Staljin više nema, ja izmišljam revoluciju, ja stvaram revoluciju. Što bi rekao Karl Marx, kao što pauk iz sebe izvlači nit kojom će satkati mrežu, tako ja iz sebe kao vođe komunista, tako mi komunisti sebe, ali tu ja i mi je malo nejasno odjeljeno, tako mi ili ja i sebe izvlačimo revoluciju. Dakle, mi nemamo materijalne pretpostavke ni približno, mi nemamo kulturne pretpostavke ni približno u smislu pismenosti ili političke kulture, dakle, mi moramo sve izmisliti. Mi moramo biti i nacionalisti protiv inozemaca, i građanski revolucionari protiv feudalaca, i komunistički revolucionari protiv prvog i drugog. I to je ta fantastična ambicija koju on sebi postavlja u pred oči, i koja 49. godine završava spektakularnom pobjedom i on dobiva u ruku jednu ogromnu državu koja je potpuno izvan svijeta, dakle koja nije zaostala. Jer zaostala znači da idete po istom tragu, ali sa zakašnjenjem, nego je naprosto orijentirana na drugu stranu. Ona nema organiziranu industriju, ona nema organizirani promet ili transport, ona nema organizirane državne ili lokalne organe jer su ovi stari raspadnuti, a novi nisu uspostavljeni. Dakle, on doista iz sebe sama od nule stvara novu zajednicu sa jednim brojem suradnika kao i obično polibira u partije i onda im se događa kao što se svima događa kada ovakve spektakularne uspjehe dožive, da počnu vjerovati da je sve moguće. I tu je drugi kontekst koji e, Mao sebi nameće, koji je drukčiji od ostalih komunističkih vođa, a svodi se na staru socijaldemokratsku izreku iz daleka dolazimo i daleko idemo. Dakle, imamo mi vremena. Vrijeme radi za nas. Svi ćete vi proći, mi ćemo biti tu. službenim povijestima Komunističke partije Kine naglašavaju se godine gerilskog rata u kojemu je Crvena armija, kasnije Narodno-oslobodilačka vojska, porazila snage Kuomintanga i japanske okupacijske snage. Pored toga, naglašava se rad na selu i stvaranje baza u pozadini japanskih trupa. Mao se i navodi kao jedan od stratega gerilskog ratovanja, kojeg su kasnije citirali i čitali Ivo Nogujan Đap i Ernesto Che Guevara. Ali to je samo dio istine o putu kojim je komunistička partija Kine došla na vlast. Drugu stranu ovako opisuje Andrew Walder u knjizi Kina pod Maom. Komunistička partija Kine nije osvojila vlast kroz gerilsko ratovanje. To je bila strategija preživljavanja tijekom japanske invazije. Pobjeda komunističke partije nije došla do oružanog otpora protiv Japana. Partija je namjerno izbjegavala izravan sukob s okupatorima. Umjesto toga pobjeda je došla kroz borbu protiv suparničkih kineskih snaga i konvencionalno ratovanje. To je donijelo ostavštinu militarizirane partije i konvencionalne vojske koje je od stanovnika tražila žrtve u sveopćoj mobilizaciji za rat. Mobilizacija za vojno osvajanje stvorila je birokratske temelje nove kineske države i znatno je oblikovala njezinu budućnost. Kada je narodno-slobodilačka vojska porazila nacionalističke trupe i kada je Mao proglasio Narodnu republiku Kinu, ta izuzetno organizirana partija i vojska brzo su počeli provoditi revoluciju. Temeljne ciljeve partije ovako opisuje Jonathan D. Spence u knjizi Potraga za modernom Kinom. U eseju koji je napisao sredinom 1949. naslovljenom o narodnoj demokratskoj diktaturi, Mao Tse-tung je sažeto iznio ideje koje će oblikovati politike nove kineske države. Tadašnje iskustvo revolucije može se rašlaniti u dvije kategorije, napisao je Mao. Prva je poticanje narodnih masa da grade domaću ujedinjenu frontu pod vodstvom radničke klase – ta ujedinjena fronta uključivala je seljaštvo, gradsku sitnu buržoaziju i nacionalnu buržoaziju, kao i radničku klasu, i ona će oblikovati temelj narodne demokratske diktature koju će voditi radnička klasa. Druga kategorija obuhvaćala je međunarodne aspekte revolucije, uključujući i Kineski savez sa Sovjetskim savezom, zemljama Sovjetskog bloka i svjetskog proletarijata, ta je dimenzija revolucije Kineze naučila da se u odabiru savezništva moraju nagnuti na jednu stranu ili na drugu, ili prema socijalizmu ili prema imperializmu. Triumfi revolucije postignuti su kroz vodstvo komunističke partije Kine koja, rekao je Mao, više nije dijete ili momak, već je postala odrasla osoba. Mao je jedini pravi čisti modelski egzemplar kulta Tito ima kult ličnosti, Enver Hođa ima kult ličnosti, Jadni Honecker je nešto pokušavao, to je bio Lošvic ili Todor Živkov i tako dalje. Staljin je imao kult ličnosti, ali Staljin je imao birokratizirani kult ličnosti. On je imao kult ličnosti koje je držala partija. Te nasuprot tomu, Mao je uveo formulu koju su kasni koreanci doveli do paroksizma, vođa i učitelj. Dakle, ja sam ne samo moćni, nego i mudri od svih. Ja dakle ne samo vodim politički jer imam moć, nego poučavam o tomu kako treba dobro živjeti. I taj njegov koncept je kvintesencija onoga što zovemo kultom ličnosti. On je doista milijunske mase fascinirao svojim govorima i pismima, odnosno pismenima. Njegova su, njegovi su spisi citirani kao važna literatura, ali su bili prekomplicirani, pa onda u vremenu kulturne revolucije prvi shvatio nešto bismo rekli postmodernu varijantu digesta sa malom crvenom knjižnicom koja je sve skupa imala možda tri autorska arka ili četiri autorska arka teksta, misli od kojih su neke bile potpuno zdravorazumske, recimo rečenica tipa opravdano je pobuniti se koje on čak unio ustav, što je besmisleno unijeti ustav formulaciju koja glasi opravdano je pobuniti se, ali to je stvaralo privid, vidite, on nije dogmatičan, on nije čovjek koji drži vlast, on ostavlja mogućnost da se mase aktivno postave. Mase su međutim po definiciji pasivne, to je problem. I tu je kult ličnosti uvijek nešto što se na koncu svodi na kupanje u masama, kako je rekao Fidel Castro. Maov kult ličnosti je dakle bio najmnogo ljudi ili bilo najviše ljudi, bio je potpuno savršen, on je bio i vođa i učitelj i on je nasuprot Staljina i nasuprot drugih vođa, tu je djelomični izuzetak opet Tito, bio u stanju svoj kult nametnuti i protiv stranke ili partije. To recimo Stalin nije činio, iako ima nekoliko nakana, on je čistio ljude koji su mu smetali, ali je partija kao princip, kao institucija, kao organizacijski princip, rekao bi George Lukač, ostala neupitna. Mao je upravo s kulturnom revolucijom krenuo protiv partije koju on stvorio, koja nije stvorila njega, kao što je sa Stalinom slučaj, nego je on stvorio, kao što je Tito stvorio svoju partiju, i bio je u stanju do kraja partiju raspustiti kako bi nova podrška koju je Mao skupio među studenticama, studentima i tako dalje, bila mu izvor protiv partije. U listopadu 1949. u mjesecu kada je proglašena Narodna republika Kina, Komunistička partija Kine imala je 4 milijuna 448 tisuća i 80 članova. Do kraja sljedeće godine članstvo je poraslo na 5 milijuna 821 tisuću 604 člana. Narodna republika Kina imala je tri stupa vladavine, partiju, formalnu vladinu strukturu i vojsku. Partija je nadzirala i vladu i vojsku. U regijama i pokrajinama organizirani su ogranci partije. Na čelu i partije i vlade i vojske bio je centralni komitet partije koji je imao 44 člana. 14 članova tog komiteta činilo je njegov politbiro, a on je vođen od petoročlanog najužeg rukovodstva, takozvanog stalnog komiteta. Ta petorica te 1949. bila su Mao Tse-tung, predsjednik partije, Liu Shaoqi, Chu Enlai, Chu De i Chen Yun. Sva petorica prošla su građanski rat i desetljeća borbe protiv Kuomintanga. Svaki od njih imao je svoje specijalnosti. Chu Enlai je bio zadužen za vanjske poslove. On je bio smireni i profinjeni pregovarač, čovjek sposoban za savladavanje gomile detalja. Chu De je bio utemeljitelj Crvene armije. Liu Shaoqi bio je sjajan organizator radne snage, pisac knjižice Kako biti dobar komunist. Jonathan D. Spence donosi u knjizi Potraga za modernom kinom ovaj odlomak iz te knjige. Svi oni koji su uspjeli postati vrlo dobri i iskusni revolucionari sigurno su morali proći kroz duge godine čeličenja i samouzdizanja u revolucionarnoj borbi. Prema tome, članovi naše partije mogu od sebe napraviti politički neslomljive revolucionare visoke kvalitete samo kroz čeličenje samih sebe. Konfucije je napisao, s 15 sam imao na umu samo učenje, s 30 stajao sam čvrsto, s 40 nisam imao sumnji, s 50 znao sam uredbu neba, sa 60 moji uho je postalo poslušni organ za prihvaćanje istine. Sa 70 mogao sam slijediti čežnju srca, a da ne narušim ono što je dobro. Ovdje je Konfucije govorio o procesu svog čeličenja i samouzdizanja. Nije se smatrao rođenim prorokom. Liu Shaoqi je jasno napisao, partija želi stvarati nove ljude za novo društvo. Kina je poslije građanskog rata, desetljeća stranog iskorištavanja japanske okupacije, bila u strašnom stanju. Gladna, iscrpljena, prepuna bolesti, nezakonja i ovisnosti o narkoticima. Partija uz pomoć vojske i državnog aparata, kojemu je na čelu bilo središnje vijeće narodne vlade s 56 članova na čelu s Mao Tungom, počela je izgrađivati novo društvo po uzoru na Staljinov način izgrađivanja Sovjetskog saveza. To je značilo da se pod svaku cijenu, makoliko ona golema bila u ljudskim životima, industrializira društvo, kolektivizira poljoprivreda i slome svi otpori tim procesima. Komunistička partija Kine to je radila bez milosti. Primjer za to je bio veliki skok naprijed, pokušaj da se golemo kinesko stanovništvo mobilizira kako bi se povećala industrijska i poljoprivredna proizvodnja. Veliki skok naprijed počeo je 1958. godine. U njemu je trebalo boljom organizacijom radne snage nadoknaditi nedostatak strojeva. Rezultat velikog skoka naprijed bila je poljoprivredna industrijska katastrofa plaćena golemim gubitkom ljudskih života. Veliki skok naprijed donio je otražnjenje kod nekih visoko pozicioniranih partijskih funkcionara, poput Deng Xiaopinga. Mao za njih više nije bio nepogrešivi vođa. Mao je to primijetio i tako se počela polako stvarati situacija koja će dovesti do kulturne revolucije. Teng Xiaoping koji je bio nasljednik Maova i onih koji su bili uz njega, koji se jedva izvukao dva puta od pokušaja likvidacije, od toga jedan bio u kulturnoj revoluciji, i koji je uveo zapravo Kinu ono što je ona danas nekakav vrst čudnog komunističkog kapitalističkog poredka ili kako je rekao jedan ekonomist duhovito, komunisti su dokazali da su oni i kad je o kapitalizmu riječ bolji od kapitalista. Međutim, nato svemu što je prošao s Maom, Pink je u više navrata rekao Mao Tung je bio otprilike 70% dobar, što god to značilo, a 30% su bile pogrešne stvari. Ostavimo postatke po strani. Mao je bio veliki čovjek Kine, neupitni vođa, pobjednik u ratu. I čovjek koji u tom trenutku ima svijest o tomu da vrijeme radi za njega. I onda, nakon nekoliko godina, početkom 50-ih, to je puko psihologiziranje, ali ja ne vidim drugo objašnjenje. Počinje gubiti živce i na jedan mu se čini da više ipak zapravo nema toliko puno vremena da se treba požuriti. Da što god mi radili, ovi drugi trče brže. Ne samo Amerikanci i razvijena, ne znam, zapadna Europa, nego sad na jedan to već počinje u sredini 50-ih. Japan, Tajvan, Južna Koreja postaju ekonomski, e, industrijski relevantne e, države. I vidi se da će stvar ići u tom pravcu, da će oni napredovati. Dakle, da ideja o tomu da je socijalizam po sebi, zato što je podruštvio proizvodne snage superioran kapitalizmu, naprosto empirijski ne može biti podržana. I sad imate potpuni paradoks. Da bi se iz toga izvukao, malo se vraća jednom potpuno nesocijalističkom, protusocijalističkom konceptu, govoreći u kategorijalnim okvirima, osobnoj inicijativi. Dakle, svaki građanin i svaka obitelj treba imati malu peć za e, topljenje čelika, odnosno e, korištenje željeznih otpadaka da bi ih se istalilo u e, novo željezo i tako dalje. Svaki građanin mora uloviti tri vrapca u tjedan dana jer vrapci uništavaju žetu Tijekom prve petoljetke industrijska proizvodnja u Kini rasla je po stopi od 18,7% na godinu, ali poljoprivredna proizvodnja rasla je u tom razdoblju samo 3,8% na godinu. Hrana je bilo malo, kako za hranjenje sve brojnije gradništva u gradovima, tako i za plaćanje strojeva koji su dolazili iz Sovjetskog saveza. Postojala su dva plana za povećanje poljoprivredne proizvodnje. Prvi je bio plan laja i Chen Yuna. Prema njemu seljacima je trebalo ponuditi dodatne materijalne poticaje. Mao se to činilo preburžovaskim. On se odlučio za moralni poticaj i uvođenje vojne organizacije u poljoprivredu. Rezultat je bila ogromna kolektivizacija. Prva eksperimentalna komuna osnovana je početkom 1958. u središnjoj provinciji Honan. Tako je počeo veliki skok naprijed. Sve se to odvijelo pod sloganom više brže, bolje, jeftinije. Jonathan D. Spence piše. Zaslijepljeni tvrdnjama da se seoska proizvodnja pod upravljanjem komuna dvostručila, u deseterostručila ili čak u dvadeseterostručila, centralni komitet je objavio ekstatičku viziju procesa velikog skoka. Ljudi su se organizirali po vojničkom modelu, radili militantno, vodili kolektivni život i to je još više podiglo političku svijest 500 milijuna seljaka. Zajedničke blagovaonice, dječji vrtići, jaslice, skupine za šivanje, brijačnice, javne kupelji, sretni domovi za stare, poljoprivredne srednje škole, vode seljake prema sretnijem kolektivnom životu i dalje potiču ideje kolektivizma među seljačkim masama. U velikom skoku naprijed dogodio se začarani krug koji je doveo do katastrofalnih posljedica. Partija i vlada postavili su nerealne proizvodne kvote. Partijski funkcionari, voditelji smjena i komuna radili su sve, uključujući i prijetnje, otimanje, premlačivanje i zatvaranje, da se te kvote postignu, ako se one ni tada ne bi postigle, lagalo se da su one postignute. Partija i vlada oduševljene tim rezultatima davale su nove, veće kvote. I opet se ulazilo u taj začarani krug. Nije samo poljoprivreda bila u njemu. Simbol velikog skoka naprijed je pet zataljenje taljenje koja se gradila u svakom selu u kojoj su se topili metalni predmeti kako bi se dobila sirovina za proizvodnju teških metala. Sve je to rezultiralo katastrofalnim posljedicama. Dakle, on priznaje tri stvari koje su protiv izvornog, ali i tada prihvaćenog socijalističkog nauka. A, država nije dovoljna, nego trebamo pojedinačnu inicijativu, što je više liberalno formalno govoreći nego socijalističko shvaćanje. Dva, tu inicijativu pojedinaca ne možemo organizirati kroz državu niti kroz partiju, jer je to prekomplicirano i prebirokratske. Stoga vjerojatno još uvijek partija nije posuda proširena, to su 50, to je kraj 50. godina otprilike, nego to treba učiniti direktnim odnosom vrha i dna, dna pod navodnicima, dakle najniže razine gdje su svi ti pojedinci. Dakle, vođa se, to je tipično totalitarno, direktno obraća ne narodu, nego svim pojedincima. I treće, što je opet protiv socijalističkog koncepta, ne zahtjeva se, ne traži se niti u konzekvencijama, niti perspektivi, nekakvo okrupnjavanje, nekakve velike firme, nekakvi kombinati, kolhozi, sofkozi kao u Sovjetskom savezu, nego individualna gospodarstva koja će to rješavati, pa onda ćemo kasnije vidjeti što ćemo s njima. Kasnije će ih naravno pokušati integrirati i to je naravno doživjelo potpuni neuspjeh jer je još jedan element preskočen, koji je bio za državni socijalizam strašno važan, a to je element planiranja. Ovo se više nije moglo planirati, to su bile na izgled, a djelomično i zaista spontane akcije koje su bile od zgora tako rekoć kvalitativno motivirane, dakle bilo je rečeno treba više ovoga, treba više onoga, treba učiti od ovih, treba učiti od onih, ali zapravo nije bilo jasnog plana, nego treba sve što je moguće proizvoditi više, brže i jeftinije. Ovo jeftinije je samo dodatak u smislu toga da kad to radimo u obiteljima se neće posebno plaćati. Rezultati velikog skoka naprijed bili su katastrofalni. I danas se o gladi koja je nastala u tri godine tog velikog skoka od 58. do 60. govori kao o posljedici tri godine prirodnih nesreća, poplava, suša i štete od nevremena. Ali u te tri godine ni suša, ni poplava, ni nevrijeme nisu odgovorni za glad. Ona je izazvana velikim skokom naprijed. Andrew Walder piše. Glad nije službeno priznata sve do nekoliko godina nakon Maove smrti. Podaci o smrtima koje je uzrokovala glad bili su pažljivo čuvana tajna čak i na najvišim razinama vlasti. Kada mu je predstavljen detaljan izvještaj koji je procijenio broj mrtvih na desetke milijuna, Chuen Lai je navodno naložio funkcionarima da unište sve primjerke izvještaja i podatke na kojima je bio temeljen. Skoro dva desetljeća nije objavljena ni jedna brojka vezana uz broj stanovnika. Kada je postmaova vlada počela objavljivati statistike o broju stanovnika i poljoprivredi, demografi su odmah zamijetili nepogrešiv dokaz o gladi iznenađujućih razmjera. Tek nakon popisa stanovništva iz 1982. godine i nakon objavljivanja podataka popisa iz 1953. i 1964. mogao se izračunati demografski učinak velikog skoka naprijed. Gruba stopa smrtnosti povećala se 2,5 puta od 1957. do 1960. Životni vijek pao je s 49,5 na 24,6 godina. Stopa smrtnosti novorođenčadi je udvostručena. Kinesko stanovništvo smanjilo se za više od 10 milijuna u četiri godine nakon 1958. Podaci iz popisa stanovništva daju prostora za procjenu blizu 30 milijuna preranih smrti. Enciklopedija Britanika u članku o velikom skoku naprijed procjenjuje da je između 1958. i 1962. oko 20 milijuna ljudi umrlo od gladi koja je bila posljedica tog velikog skoka naprijed. Ta katastrofa kod nekih je visokih funkcionara partije izazvala razočarenje u Maoa. Deng Xiaoping je u vrijeme velikog skoka bio generalni sekretar sekretarijata partije, prvi čovjek njezinog aparata i bio je vjeran Mao suradnik. Ali kao prvi čovjek partijskog aparata Deng Xiaoping mogao je vidjeti podatke koji su ukazivali na katastrofu do koje je doveo veliki skok naprijed. Prvo se Deng izvukao iz Maovog kruga kako ne bi morao podržavati Maove nerealne zahtjeve. U tome mu je pomogla činjenica da je slomio nogu igrajući bilijar. Kada se vratio s bolovanja, Deng je promijenio način svog rada. Ezra Vogel u knjizi Deng Xiaoping i transformacija Kine piše. Iako se je pokoravao Maovim zapovjedima, Deng je proširio svoj prostor slobode, ne tražeći Maove upute tako često kao prije. Godine 1960. i 61. Deng je odigrao aktivnu ulogu u određivanju realističnih prilagodbi u industriji, poljoprivredi, obrazovanju i drugim sektorima kako bi se popravili ekscesi velikog skoka. Tada Mao nije kritizirao te realistične prilagodbe, ali kasnije je prigovarao da je Deng za vrijeme njegovih govora sjedio u stražnjem dijelu prostorije i nije slušao. Mao se tužio da se funkcionari prema njemu odnose kao prema umrlom pretku, nude mu poštovanje, ali ne slušaju što on govori. Taj Mao osjećaj da ga Deng Xiaoping ne sluša, da se prema njemu odnosi kao prema mrtvacu, doveo je do osjećaja da bi ljudi poput Denga mogli i zamijeniti Maoa. Taj osjećaj dovešće do toga da će Mao zamisliti kulturnu revoluciju. Deng Xiaoping je bio to vrijeme generalni sekretar ili glavni tajnik stranke. U tradiciji su to bili ljudi koji drže stranku rukama. Recimo, Jugoslaviji to godinama bio Aleksandar Ranković, samo paralele radi. Tu preste paralele Deng Xiaopinga i Ranković, ali njihova partijska funkcija bila ta da oni vode partiju ili stranku, a predsjednik se pojavlja na kongresu i dva, tri puta godišnje daje neke smjernice. Tito je s time dobro živio i njega to nije puno smetalo, on se nije želio tim problemima baviti, osim kad je trebalo nekoga skinuti sa javne scene jer je smetao. Mao je htio biti i vođa i učitelj i istovremeno imati kontrolu nad dnevnim e, radom partije i to nije moglo funkcionirati jer nije imao vremena, na koncu nije bio ni u godinama više da to radi. I onda je odlučio da izvrši ono, kako bi se reklo, bypass, da preskoči, da premosti stranačku strukturu i da dovede partiju kao strukturu, kao birokratsku strukturu u sendvič između sebe na vrhu i, kako se to voljelo reći, opravdano pobunjenih, stvaralački orijentiranih komunističkih masa. Dakle, on je pozvao ljude koji su bili u stranci, ali koji nisu bili u stranci, mlade ljude, da se pobune protiv stranke. E sad, zagrada. To je naravno izazvalo oduševljenje izvan Kine. Ne u Kini, naravno. U Kini je mobilizirao ljude, ali e, mobiliziralo ih je zahvaljujući Maovom autoritetu. Izvan Kine to se činilo nečim divnim. Jedan komunistički vođa koji protiv partije poziva mlade ljude da očiste revoluciju od birokratskih nakupina, revizionizma i tako dalje. I dodajem odmah još jednu stvar koja je za posebnu raspravu, ali je za mene izrazito značajno, obično se zapostavlja. Kineska kulturna revolucija imala izrazito značajno i pozitivno mjesto u svjetskim razmjerima i katastrofalno mjesto u Kini. Ona je omogućila 68-maška gibanje i sve ono što je bilo zločinačko, doslovce koljačko, milijuni ljudi su ubijeni, barem dva, milijuna ljudi, gdje se mučilo ljude u Kini je prevedeno na zapad djelovalo kao faktička kulturna revolucija. Maoist na zapadu je bio jedan godar. Sad je ovih dana zašto jedna jako dobra biografija Godarova u kojoj ćete vidjeti da se Mao Tse Tung u popisu spomenutih ljudi spominje gotovo toliko često puta ko veliki John Ford, jer je francuska, njemačka, američka studentska i kulturna mladež i ne samo mladež nego i ugledni profesori, umjetnici i tako dalje, prihvatila Maoa kao oslobođenje unutar komunističkog poretka. Pazite, to je vođa koji ruši svoju partiju, koji poziva narod na pobunu. To se činilo apsolutno najboljim, najljepšim, najpoetičnijim, doslovce se to govori u to vrijeme, što jedan vođa može učiniti. U studenom 1965. u šangajskim novinama objavljen je članak u kojemu je povjesničar Wu Han proglašen revizionistom koji u svojoj drami prikriveno napao predsjednika Mao Tse Tunga. Peng Chen, prvi čovjek partije u Pekingu, prava meta tog napada i čelnik petoročlanog tijela za provođenje revolucije u kulturi, isprva nije puno pažnje davao tom članku. U svibnju 1966. to petoročlano tijelo objavilo je izvještaj u kojemu je tražilo pažljivo postupanje u kulturi. Centralni komitet odbio je taj izvještaj, vjerojatno prema Maovim uputama. Tako je počela akcija čišćenja kulturne birokracije. Peng Chen je smijenjen, čistka je onda počela u Ministarstvu kulture. Tu se nije stalo. Na pekinčkom sveučilištu pobunili su se studenti protiv profesora i administracije. Deng Xiaoping i Li Shaoxi predložili su da se na sveučilište pošalju radni timovi kako bi smirili situaciju. To je dodatno razljutilo studente koji su počeli počeli napadati i partijsku birokraciju. Neredi su se proširili i na srednje škole. Đaci i studenti dobili su i crvene vrpce koje su umotali oko ruku. Nazvali su se crvenom gardom. Tako je Mao dobio svoje najvjernije sljedbenike u kulturnoj revoluciji. Velika proletarska kulturna revolucija tako je mogla početi, govori profesor doktor Žarko Puhovski. U kineskoj praksi to je značilo potpuno rasulo, jer sve ono malo što je od aparata države postojalo dovedeno u sumnju ili potpuno razrušeno. Sve ono malo što je od kakve takve formalne korektnosti života u partiji statutarnog i sličnog postojalo bilo dovedeno u sumnju i pojavila se situacija neke vrsti oceana inicijativa. Činilo se beskonačnih inicijativa koje se zbivala takozvanim daci baovima, velikim plakatima, koji su funkcionirali kao danas valjda Facebook e, objave, u kojima se je svako malo netko nešto napisao, onda su drugi to preuzimali. Recimo, počelo tako da je jedna studentica koja se zvala Nije Joanci u svibnju 68. godine e, napisala taj Daci Bao na kojem je pisalo sljedeće. Zbrišimo sve kontrole i podle urode revizionista, odlučno, radikalno, totalno srušimo sva čudovišta, sve revizioniste tipa Hruščova. To je prepisano u roku od, ne znam, tjedan dana u sto tisuća ili sto milijuna, ko to može znati primjeraka. I to je se činilo kao da je uputa na djelovanje. Ono što je malo preuzeo od Staljina, a ovo je naravno iz puno ranije kršćanske tradicije, jesu upute lažne konkretnosti. Spalimo sve griješnike. Ali vidjet ćemo tko su grešnici. Ili oslobodimo se svih grijeha, ali moramo ne prezgovoriti što su grijesi, to se uvijek nekako činilo po sebi jasnim. Dakle, zna se ko su revizionisti, ne zna se naravno. Ali stvara se privid da se zna, mladi ljudi kreću i ono što je veoma indikativno za univerzitetski život, naime autoritarnost koja na univerzitetu postoji, dovedena je direktno na udar. Dakle, kako počinje pobuna mladih protiv svojih profesora. I to je naravno lako postići. Jer pobuna protiv profesorice profesora jest nešto što je u krvi mladih ljudi koji zbog ovih ili onih razloga s pravom ili s krivom se osjećaju pod pritiskom tih ljudi, osjećaju se u situaciji koji ne mogu slobodno disati od njih i hoće se osloboditi. I tu počinje doslovce izbacivanje profesora iz njihovih soba, ukidanje satnica, ukidanje predavanja, deseta godina su bili ukinuti svi ispiti, kao pojedinačni ispiti, i funkcionirali su tako da se ispitivalo kolektiv. I ako je bilo tko u kolektivu znao odgovoriti na pitanje, smatrao se da su svi prošli. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o kineskoj kulturnoj revoluciji. Današnju emisiju za vas su pripremili tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Srđan Nogić, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.